А як же інакше? Ми ж росіяни. Росіяни тятю і лісові коти, докинула Настасія. Що за коти? Вже вдруге чуємо від вас про них? запитав Сокіл. Оце ті, що стежать за партизанами. Тут їх ціла зграя. Недалеко німці будують укріплення. На сторожі тих укріплені стоїть якийсь там е, фюрер, а з ним зграє власовців. Оберштурмфюрер Вундерліх, підказала прізвище Настасія. Звідки ви його знаєте? спитав Іван, мов би, сам давно знав того оберштурмфюрера. Німець на чорній легковушці часто приїздить повз наше село, бував в нашій хаті, признався Гарасим. Видать, Настасія йому сподобалася. Вундерліг служить в СС. Він якийсь начальник на будівництві укріпленої лінії. І її ще з літа німці почали споруджувати руками багатьох наших людей вздовж старого кордону доповнила Настасія і ніби в своє виправдання додала. Не можу ж я піти в партизани? Синок малий вдома. Та дізнається, спалять хату, свекра вб'ють матір. Ми ж не в зоні живемо, а на трасі. Тут усі все в німців на виду. Отакий то колінкор, сказав понуро Гарасим. Настасія підійшла до Івана і не голосно, але твердо сказала. Ми, псковичі, наші предки били німецьких псів-рицарів, не кланялись і татаро-монгольським ханам. Повірте, і ми свекром постараємось допомогти вам. Віримо, посміхнувся лейтенант Сокіл. Думаю, не підведуть земляки. Він переконував сам себе в тому, що нові знайомі люди свої. Переказуємо На той бік фронту передамо, що знайшли тут друзів. Будьте гідні цього. Ви мої земляки, і я несу відповідальність за вас, сказав на прощання Соків і до Настасії. А в моєї нареченої теж було ім'я Настя. Іван роздумував про Настасію. Не під ковпаком же скляним живе вона, а при самому тракті. Що ж тут дивуватися, що німцеві подобається ось така жінка? Як нічого особливого не було б і в тому що Настасія служила б розвідникам Червоної армії, спостерігачем на шосейній магістралі і, може, і ще в інших місцях, якими могло цікавитись командування в центрі. Він звів на неї погляд. Настасія була струнка і вродлива. Може, Іван ніколи більше її не побачить. Може, мить коли він дивиться на неї своїми вогнистими очима, вже не повториться. Чи такий погляд у Каті? Мружив очі, ніби змірював далеку відстань. Спить, мабуть, Катя у цю годину міцним сном. А може, думає зараз про мене? Він поклав на плечі Настасії руки і поцілував її в щуку, прошепотівши у щічку від імені всієї нашої армії, як завдаток, що чоловік ваш повернеться неодмінно, і саме з військами Ленінградського фронту. Ну і баламут ви, Ваню, навіть сердитись на вас не можна, сказала Настасія. А на що сердитись? Ми всі родичі в такій війні. Істинно погодився старий Гарасим. Іван із соколом пішли. Уже наближався світанок.